Visvarnais, visspēcīgais Dievs, mūsu Dievs, mēs Tev paskamies par dienu, ko Tu mums Tev savā žēlstībā devis, lietaini rudenīgi, bet tomēr priecīgi un saulaini mūsu sirdīs dienu. Dievs, paldies Tev par to, paldies Tev par to, ka mēs kā draudz vienot varam nākt šeit kopā, tev pielūgt, pateikties, slavēt Dievs, un ar atvērtām sirdīm priecāties par taviem darbiem mūsu dzīvēs, Dievs, paldies Tev par to, ka mēs to brīvu varam šeit darīt, Dievs, un Dievs sagatavo mūsu sirds, lai tās ir gatavs uzņemt to sēklu, ko Tu pārbagātībā gribi mums dot, Dievs, un tiešām tas vārds, ko Tu mums dosi, Dievs, lai tas krīt mūsu zemē, auglīgā zemē, lai tas aug, lai mēs laika gaitā to audzētu un tas nest augļus, Tev tīkams un patīkams augļus, Dievs. Tiešām, lai mūsu sirds ir gatavs Tev, Tavam vārdam, Dievs, un lai arī mūsu sirds ir gatavs slavēt, pielūgt Tev, Dievs, jo Tu esi mūsu mīļais, varenais Dievs, kas mūsu dzīvēs ir tik daudz darījis, tik daudz brīnumainas lietas, mums ir par ko pateikties Tev. Un Dievs, mēs Tev no sirds pasakamies par visu, ko Tu esi dzīvē mūsu darījis. Tavā vārdā, mm. Jēzus Kristu. Āmen. Vai kas mēs esam, bet kas, eh, tāpēc Dievs ir cienīgs. Un tas vienmēr ir. Jā, tas eh, vienalga, kā mēs eh, jūtamies, bet Dievs ir cienīgs. Un slavēsim Dievam kopā šorīt, jā? Ja? Visas zvaigznes dzied, pakots esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Visa zeme dzied par to, ka esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tava skaistumu, par to, to, kā tu dāvā man brīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sārts, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūs tikai labs. Uzticams un nemainīgs, esi manas dvēseles sārgs, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Kristu krustā uzvarā, manu dzīvību sēdz, tas spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēļ. Kristus krustā uzvarā, mano dzīvību sēdz. Tas spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību nu dēļ. Nav tās klints, Nav tās klīns kā tu, Dievs. Nav cita vārā, kad cienīgs slāvā šīs. Klīns, kura glābes, kur neviens nevar gās, tu pieņem mūs kā solījis. Nav tādas klīns, nav tādas klīns kā tu. Nav tādas klints. Nav tādas klints, nav tādas klints kā tu, Dievs. Nav cita vārdā, kas cienīgs slāvā šīs. Klints, kurā glābies, ko neviens nevar gāst, tu pieņem mums kā solīs. Nav tādas klīns, nav tādas klīns kā tu. Klīns uz mūžiem, Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem. tā klīns, nav tādas klīns, nav tādas klīns kā tu. Nav tādas klīns, nav tādas klīns kā tu, Dievs. Nav cita vārdā, kas cienīgs slavā šīs. Tēvs, kurā glābis, ko neviens nevagās, Tu pieņem mūs kā solījis. Nav tādas klims, nav tādas klims kā Tu. Klins uz mūžiem, Jēzus ir tā klins, klins uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, klīns uz mūžiem. Jēzus ir tā klīns, nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā tu brīnišķīgi tavs vārds. Tas man tik ļoti dārgs, tas mana dzīvībā, tas mana brīvībā un augšām celšanās. Tu zemi radīji, jūru debesīs. Tu zvaigznēm sviedlies, dod elpu radībai un īsto gudrību. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev piedē mūžībā, un visa dzīvībā, tu valdnieks pasaulē. tik ļoti dārs. Tas mana dzīvībā, tas mana brīvībā un augšām celšanās. Tu zemi radīs un jūru debesīs. Tu zvaigznēm spīdēt liels no elpu radībai un īsto gudrību. Es tevis apžēlots un viss man tevis dots. Man grēkus piedevī, pie krusta nomirī, no nāves uz cēlijās. Hallelujah. valdā mūžīgi, debes un zemes radītājs. Mans mīļais debesu tēvs, savēts ir tā kunga vārds, kas valdā mūžīgi, debes un zemes radītājs mans mīļais debesu tēvs. Aleluja. Gods Dievam augstībā, lai mana sirds priecājās.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 kungs mīļais debesu tēvs. Aleluja. Gods Dievam augstībām, lai mana sirds priecājās.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 par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu tēvs. Deviņdesmit piektais psalms no pirmā līdz septītajam pantam. Tur rakstīts, nāciet, dziedāsim līksmi tam kungam, gavelēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klins patvērumam. Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim viņam ar mūsu slavas dziesmām, jo tas kungs ir liels dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem – kā rokā ir zemes dziļumi un kam pieder arī kalnu galotnes. Viņam pieder jūra, jo viņš to ir radījis, un ciedzeme, viņa rokas to ir veidojušas. Nāciet, pielūksim un zemosimies, locīsim ceļus tā kunga sava radītāja priekšā, jo viņš ir mūsu dievs, un mēs esam viņa tauta, avis, ko viņa roka gana. Šodien uzklausiet viņa balsi. Paldies slavētājiem, kamēr mēs esam piecēlušies, varbūt aizlūksim pa bērniņiem, kas šodien tagad ies svētdienas skolu. Visvarnais, visspēcīgais Dievs, paldies Tev par, par to, ka mēs esam, ka mēs esam šeit kopā, ka mēs varam Tev slavēt, Dievs, jo viss gods, viss slava, viss pateicība pienākās tikai Tev, Dievs, jo mēs bez Tevis neesam esam Pilnīgi nekas, ja mēs neejam tavs ceļus, ja mēs nedaram tavs darbs, Dievs, mēs esam nīcība un, un nekas Dievs tavās acīs. Dievs, dod mums to gudrību, dod mums to mīlestību, iet tavs ceļus, darīt tavs darbs, Dievs, un paldies Tev par tām atvasītēm, ko Tu savus mazos bērniņus uzcējis mums, dāvājis mūsu ģimenēm, Dievs, paldies Tev par to, dāvājis Tu esi arī mūsu draudzēšos mazos bērnus, Dievs, un lai mēs kā vecāki, lai mēs kā draudz esam pietiekami gudri, audzināti, ielikt pamatu, pamats viņos, Dievs, lai Jēzus Kristus ir kā pamats mūsu bērnos, Dievs, un lai arī viņiem šodien svedienas skoliņā arī viņu sirds pieplūst pilns ar mīlestību, ar spēku, ar sirsnību, Dievs, ko tikai tu vien var dot, un lai arī svedienas skolotājiem ir miers, saticība, mīlestība šodien un izturība kopā ar šiem bērniem. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Aizlūksim par vārdu. Ja? Dabas stāvs, mēs Jēzus Kristus vārdā, kungs, arī kungs uzticām biskungs, arī kas šajā brīdī tās tiks runāts un par ko mēs varēsim pārdomāt, tās mēs lūdzamies, lai tā ir tava griba, lai tas ir tavs prāts, Dievs, lai tava patiesība, kungs, izgaismā mūs katru. Dievs, lai tā ir mūsos, un starp mums. Kungs, mēs uh, uzticam Tev šo laiku un lūdzam, lai Tu svētais gars ir tas, kas runā, lai tā patiesība, kas nāk, lai tā nāk no Tevis tikai un vienīgi. Kungs, viss, kas ir liekas, kas ir no cilvēka tēvs, lai tas mums paiet garām, kungs, un mūs neskar, bet Dievs, viss, kas nāk no Tevis tēvs, lai tas mūs maina un veido Tavā līdzībā, Dievs. Jo, kungs, mēs zinām, ka Tavs prāts ir labs uz katru no mums un mums Dievs, paldies, ka Tu esi mūsu vidū, un Tavu vārdu mēs arī gribam pagodināt šajā dienā, šajā vietā. Kungs, viss gods un slāv Tev vienīgam. Jēzus vārdā. Āmen. Vai jūs esat gatavi ar mani kopā paceļot laikā? Esat gatavi? Tad, nu, lūk, es vēlos ar jums kopā pieskarties kādiem, pieminēt kādus faktus no Dieva vārda. Un sākums ir tiešām pats sākums. Pirmā mūzes grāmata, viens no pirmās nodaļas, no pirmiem pantiem. Kurs tev rakstīts šādi? Es pagaidīšu, jūs atvert, jā, jo tā būs pirmā. Pirmā mūzes grāmata, pirmā nodaļa no pirmiem pantiem. Un tur rakstīts šādi. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi – bet zeme bija neiztaisīta un tukša. Un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauc gaismu diena, un tumsu nosauc nakts, un tapa vakars, un tapa rīts. Viena diena. Pirms mēs pārceļojam pāri pārējām dienām, es vēlos, ka mēs kopā pie, nonākam pie kāda secinājuma par šo viena diena. Jo paskatoties gan angļu tulkojumos, gan krievu, vācu, uh, pa lielam mēs secināsim, ka šī viena diena nebūs īsti varbūt pareizs tulkojums, bet precīzāk būtu pirmā diena. Ja? Pirmā diena. Šobrīd, šobrīd paliekam pie pirmās dienas. Tātad, otrā diena. Ko Dievs radīja otrā dienā? Dievs radīja vēlvi. Pirmā dienā mēs zinām, Dievs radīja debesis un zemi, un tad teica, lai top gaisma, un tā gaisma tapa. Otrā dienā viņš radīja vēlvi. Un interesanti, ja? bija zeme, Dievs radīja zemi, ja? un tad viņš radīja vēlvi starp ūdeņiem. Tātad visu zemi klāja ūdens, tad bija vēlve, gaiss, un tad bija vēlreiz ūdens. Tas viss ir īstenībā pirmā mūsu grāmatā, pirmā nodaļā. Labi, es neiedzināšu šobrīd tajā te, evolūcijas eh, teorijā vai radīšanas teorijā, vai, eh, jo tas tur brīžiem kādam grib nu, jaukties kopā. Labi, ejam tālāk. Trešā diena. Trešā diena. Ko Dievs radīja trešā dienā? Viņš radīja augus, zāli, kokus. Ko viņš radīja ceturtā dienā? Ko viņš radīja? Jā, viņš radīs spīdekļus debesīs, otrajās, ne pirmajās. Bet arī tas ir cits stāsts. Tālāk, ko viņš, darīja, ko viņš radīja piektajā dienā? Viņš radīja, jā, viņš radīja, man ir špikers, nē, ūdens radības. Viņš radīja ūdens radības, jā, viņš radīja ūdens radības, vismaz, eh, jā, Piektā diena ūdens, ūdens viss, vis, kas muģ ūdeņos, rāpuļus, jau viss, kas muģ zīvis, kas peld, visu to viņš radīja. Sestā dienā Dievs radīja dzīvniekus, lopus, rāpuļus un arī cilvēku. Kāpēc es sākumā pieminēju par to pirmā diena, nevis viena diena? Jo, ziniet, arī daudzu kristiešu starpām pastāv tāds uzskats, ka evolūcijas teorija iet kopā var, var iet kopā ar radīšanu. Taču šeit Dievs skaidri nošķir viena, tā pirmā diena ir, ja, tā pa rīts, tā pa vakars, viena diena. Un tur, lai arī mēs lasām, Dievam tūkstots gadi ir kā viena diena, viena diena kā tūkstots gadi, taču šī diena nevilkās tūkstošiem gadu. Tas nebija iespējams. Iedomājieties, ja kas notika, ja tā nu būtu, kas notika pēc trešās dienas, kad bija radīti augi, koki, zāliens. Būtībā tas, kas rada arī skābeklu. Ja? Zinām, fotosintēzes process, kad uh, rodās skābeklis. Kas notikt, ja nakts ievilktos kaut uz pāris mēnešiem? Nu, ceturtā dienā nebūtu jēga, visdrīzāk. Pareizi. Ja tiešām šī diena būtu tik gara tūkstošiem gadu, tas pats būtu, kā jums, kā jums liekas, nu, cik jūs varat aizturēt elpu? Cik ilgi jūs varat aizturēt elpu? Varbūt kāds ar minūti, ja? Varbūt kāds ļoti tur pusotru. Iedomājieties ja Ādamam un Ievai, ja nu Dievs izdomāja ilgāk atpūsties šai garajā dienā, ja tāda būtu bijusi, viņam noteikti uz gadiem 500 vajadzēja izturēt elpu. <laughs> Tas būtu jautri redzēt, kā tas notiek. Taču tā nu nebija, jo mēs lasām pirmā diena. Ir konkrēts laiks. Tad nu par to arī šodien gribu runāt, par laiku kā par Dievu dāvanu. Laiks, kas ir Dieva dāvana mums katram. Tātad, Kas radīja dienu, nedēļu, mēnesi, gadu? Mēs zinām, protams, tas bija Dievs. Viņš visu smuku sakārtoja savās vietās, sauli, mēnesi, zvaigznes, lai nebūtu ne pa siltu, ne pa augstu, lai viss process, viss, kas ir paredzēts, lai tie varētu notikt tā, kā tam ir jānotiek. Pareizi. Bet jautājums ir, ja diena, mēnesis, gads, ja tie ir saistīti ar saules sistēmas iedarbību, ja mēs zinām, saule griežās, mēnesis, paisuma, bēguma, naktis, dienas, gadu laika, Tad kas ir nedēļa? Kas ir nedēļa? No kurienes ir nedēļa? Un ziniet, visas cilvēks vēsturē cilvēki ir mēģinājuši arī ieviest citu skaitījumu laiku, laika skaitījumu, nevis septiņas dienas, bet ir mēģinājums būt piecās dienās nedēļa, desmit dienās nedēļa. Taču visa pasaule ir atgriezusies pie tā, ka septiņas dienas ir tas laiks, kas ir visprecīzākais. Gan gada sadalījumā, gan visos darbos, uh, Un interesanti, ka arī visa pasaule šobrīd, nu, pa lielām lielākā daļa no pasaules, ievēro arī sabatu. Septīto dienu, atpūtas dienu. Ticīgs, neticīgs, vien nu, nu, varētu teikt, ka lielākā daļa no pasaules. Un interesanti, ja? Tad nenoteikta laika vienība joprojām priekš tiem, kuri netic Dievam kā radītājam. Taču laiks laiks ne visur ir tāds kā šeit uz zemes. Mēs eh, zinām jau no zinātnes pierādīts, ka kosmosā cilvēku uzlidojot, laiks šeit uz zemes paiet daudz ātrāk. Atālinoties no zemes, viņi paliek jaunāki. Kurš no jums gribētu kosmosā? Nu, nevis viņi paliek jaunāki, bet viņi ilgāk saglabājas, ja? Teiksim tā, vai zeme ātrāk noveco. Uh, Tātad tas ir zinātniski pierādīts, ka jo mēs esam tālāk no gravitācijas, no zemes gravitācijas, jo laiks mūs mazāk ietekmē. Tad iedomājieties, ja Dievs ir tik visu varens un visur esošs un tik liels, ka viņš ir vēl tālākais visām zvaigznēm, ka viņš var tur arī būt. Tad, tad laiks, mēs nonākam pie tā, uz ko es mudinu mūs visu, ka laiks ir dāvana. Tā ir radīta, nevar teikt lieta, parādība, vienība. Tā ir radīta un dota mums šeit uz zemes, lai mēs to lietotu. Piekrītat? Salmans mācītājs 3, 12, 13. Mans palīgs ir ārā droši vien ar, ar kādu savu meitiņu, ar kādu, ar vienīgo šobrīd. David, vai tu man var līdzēt uz ciņu? Op. Um, mm -hmm. Salmans mācītājs 3, 12, 13. Ja? Salmans mācītājs 3, 12, 13. Labi justies savas dzīves laikā. Pievienodams tam tomēr atzinumu, ka tā tomēr ir Dieva dāvana. Jo cilvēks, neraugoties uz nepārtraukto savu mūžu piepūlu, tomēr ēd, dzer un nereti pat dzīvi arī bauda. Redziet, viss tas, ko viņš piemin šeit, ēd, dzer, viņš arī bauda dzīvi, protams, tur ir darbs un viss pārējās lietas, un tā tomēr ir Dieva dāvana, ka mēs to drīkstam darīt. Šis laiks, ko Dievs mums ir devis kā dāvanu, tas mums ir jāizmanto, tas mums ir jālieto. Un eh, ziniet, sākotnē šī dāvana bija, bija milzīga un ļoti vērtīga. Bet tad Dieva to savojāja. Nē, es atvainojos, joks tas bija. Viņa vienkārši <laughs> apēda abolu. Un, un kas notika ar to? Dievs teica, Dievs teica, 1. mūzes 2.17. Ja jūs ēdīsiet no šā, šī koka, jūs mirtin mirsiet. Bet sākotnē Dievs to tā nebija paredzējis. Sākumā Dievs paredzējis un Ādams un Ieva dzīvoja mūžīgi. Viņu laiks bija neierobežots. Viņa ēdens dārā, dārzā, mēs nezinām, to, to laika posms mums nav atklāts, cik ilgi viņi nodzīvoja nekrītot grēkā. Taču Dievs sākotnē bija paredzējis, ka tas ir mūžīgi. Neierobežot Dievu klātbūtnē, izbaudīt visu, ko Dievs piedāvā. Taču vēlāk, pēc izraidīšanas no ēdens dārza, mēs lasām eh, jau, jau tālāk piektajā nodaļā, pirmā mūsu grāmatā, ka cilvēks dzīvo uh, aptuveni 900-950 gadus, nu līdz tūkstotiem viņš aizvilktā. Un tālāk tad tas arī bija viss, bet viņš kļuva mirstīgs. Un īsti pirms plūdiem, Dievs saka jau sastajā nodaļā, nākamajā, 1. mūzes 6, 3, lai cilvēka mūžs ir 120 gadi. Mēs redzam, tas stipri sarūk. Piekrītat? No mūžības uz 900, 950, tālāk uz 120. Un tālāk mēs jau lasam, kad psalmos, 90. psalmā, 10. pantā, ka cilvēku mūžs ir 70, ja kāds īpaši spēcīgs, 80 gadi. Vēl mazāk. Vēl mazāk, aizvien mazāk un mazāk. Un kā jums, kā jums liekas no tiem 70, 80, ko mēs nodzīvojam, cik mēs noguļam? Kurš puses noguļ? Kurš noguļ varbūt? Ja? Ir bijuši mēģinājumi no dažiem uh, cilvēkiem no, no komponistiem, jā, es, es, es negribu kļūdīties, viņi mēģinājuši gulēt pa kādām četrām stundiņām, lai nepalaistu garām laiku, taču viņi arī ātri ir stipri ātri aizgājuši no šīs pasaules. Taču vidē cilvēks apmēram trešdaļu noguļ. Pareizi, 8 stundas, tas ir tas, ko mēs tā kā cenšamies, varbūt kāds kādam sanāk vairāk, mazāk, bet tā ir vēl trešdaļa no, tā, no tiem 70, 80 nost. Kas tam mums paliek? Tur nieka 50 gadi, ko dzīvot tādā veidā, kā uh, lietot šo laiku. Ja? Jo guļot mēs viņu izmantojam, lai atjaunotos, varētu teikt. Bet dzīvot, tur paliek savi 50 gadi. Un, eh, jā, Ādams tajā laikā droši vien būtu no pamperiem izkāps pareizi, ja viņš dzīvoja 950 gadus. Tad eh, tā, tā ir niecība tajā laikā, bet šodien, tāpēc es pieminēju, šis laiks, šī dāvana, viņa ir mazāka, bet viņa nav mazāk vērtīga. Viņa pat ir kļūst īstenībā vēl vērtīgāk, jo šis laiks mums ir ierobežotāks mums vēl vairāk ir jāizsver, ko tad mēs īsti ar to darām. Jo arī mēs, vēloties kādu iepriecināt vai vienkārši dāvināt kaut ko, mēs arī pērkam dāvanas, kas, kas būtu atbilstošas. Piekrītat? Mēs nenopērkam, vai vismaz necenšamies nopirkt dāvanu, kas nebūs derīga. Kuru, kuru, kuru tas, kurš saņems, viņš vienkārši viņu izmetīs ārā un, un nevajadzēs viņam to arī šeit es ticu, ka Dievs arī mums dāvājot uh, laiku kā dāvanu ir uh, paredzējis to kaut kam, lai mēs to lietotu. Tad nu jautājums arī ir, ko es daru ar šo skaisto dāvanu, kas ir ar laiku. Un kolosiešiem 4.5, kolosiešiem 4. nodaļa 5. pantā ir teikts, izmantojiet šo laiku. Tur teikts, izmantojiet šo laiku. Kā nu, lai mēs izmantojam šo laiku? Ziniet, šajā laikā dzīvojot, mūsos nepārtraukti tiek sēts. Mēs nepārtraukti kaut ko saņemam. Protams, mums jābūt ir ar izmaņu, kā, kurai sēklai ļaut krist šai mūsu zemē un ļaut viņai uzaugt un nest augļus, un kurai nē. Bet šis laiks ir jāizmanto pareizi. Un, ziniet, neizbēgam, kāds ir bijis, kas sēja, un mēs katrs esam bijuši tas, kur šīs sēklas krīt. Un tas ir joprojām, tas ir neizbēgams process visas mūsu dzīves laikā. Kāds sēja, un mēs kā zemi to uzņemam vai neuzņemam, un nesam augļus vai tos nenesam. Jo neviens no mums nevar pateikt, ka neesam saņēmuši. Neviens no mums nevar teikt, ka mūsos nav sēts, ja? tā runājot kaut vai uz mums kā uz draudz, uz ticīgiem cilvēkiem. Vai kāds var teikt, ka mums nav sludināts? Vai kāds nu var teikt, ka tas nav Dieva ieguldījums mūsos, arī lietojot cilvēkus? Vai kāds var teikt, ka Dievs neuzklaus lūkšanas? Vai kāds varbūt nav piedzīvojis to, ka Dievs ir brīnišķīgs un dara brīnums? Vai kaut vienkāršu praktisku palīdzību? Vai tā nav sēkla, kas krīt mūsos un kas nes augļus? Tā taču ir. Piekrītat? Un šai sēklai ir jāparādās. Tas ir diezgan neizbēgami. Un taisn, lai kur mēs arī būtu, tā kļūs redzam. Tā kļūs redzam, vai tas mūsu darbs, vai tā ir mūsu atpūta, vai tas ir mūsu hobijs, vai tā ir mūsu ģimene. Vai mēs esam? Vai mēs esam Es runāju uz mums visiem, un tas ir par iedrošinājumu mums katram. Vai mēs esam šī gaisma pasaulē? Vai mēs esam šī sāls? Vai mēs esam šī klints kalna garā, galā, kur nevar tikt apslēpta, kur nevar, arī gribot, viņa nevar tikt apslēpta? Vai mēs esam tas, vai šie augļi par to liecina? Vai mūsu dzīves, kuras nes augļus, liecina par to, ka mēs esam? Ka mēs esam no šiem? Lūkas evaņģēlijas 13, 6, 9. Ja, Lūkas 13, 6 līdz 9. Un viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģiskoks, stādīts viņa vīndārzā. Un viņš nāca un meklēja, meklēja uz viņu augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīdskoka, bet neatrodu. Nocer to. Ko tas vēl tis uz zemi? Bet tas viņam atbildēja un sacīja, kungs, atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to apra, aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad tu vari nocirst. Laiks. Laiks brīnišķīgs līdzeklis, lai apstītos uz sevi. Arī šī dāvana, ja, to pareizi lietojot, mēs, mēs redzēsim, ka mēs to varam lietot kā, kā spoguli savai ikdienai, savai dzīvei, jo tas ļoti izteikti parāda, kas tad ar mums notiek. Šeit ir runāts par laiku, ja, kurš paiet, kura vairs nav, taču kurš atstāja augļus – vai, nu, vai nu viņus viņš atstāja, vai nu viņu nav tur. Un eh, priekš, mums, priekš mums tas ir noteikti kā arī tāds brīdinājums, jo kurš gan gribētu būt bez augļiem? Es atceros savā laikā, uh, savā laikā jau jā, kādu laiciņu arī atpakaļ, un patiesībā tas ir tikai labi arī ikdienā. Es pie sevis tā domāju, Dievs, ko es tādu, ko es daru, vai kur ir mani augļi? <laughs> Dievs, kur viņi ir? Un ziniet, paiet tas laiks, un es, Un nevar teikt, ka tās ienāk bailes, bet pārdomas noteikti. Jo es, ne, nu, es ticu, ka Dievs nevēlas, lai mēs baidītos, bet pārdomāt gan. Un tad es meklēju, Dievs, kur ir tie augļi, par ko tu runā. Kur ir tie augļi? Jo kādam varbūt mums liekas, uh, man ticība ir pat pa sevi auglis. Nedomāju. Vai teoloģiskā izglītība man ir, tas ir droši vien kā auglis, arī droši vien, ka nav. Vai darbs, man ir labs darbs, es kaut ko sasniedzis, bet arī tie nav augļi. Dāvans, ko es esmu saņēmis no Dievu, pat tie, tie paši par sevi nav augļi. Tās ir lietas, kas, ko mēs esam saņēmuši, taču mums ir jānes augļi. Tie ir kā instrumenti, ar ko mēs varam nest augļus, bet paši par sevi tie nav. Tāpēc es priekš sevi saku, es negribu aizbildināties ar šīm lietām – domāt, ka viss jau ir kārtībā un šie ir mani augļi. Bet patiesībā man ir jābūt uzmanīgam. Jāņa 15.2 ir rakstīts, ik vienu zāru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem. Un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Ziniet, Dievs jau ir pacietīgs ar mums katru. Šis laiks Viņš jau ir pacietīgs, viņš, šis, šis laiks ir žēlstības laiks, un viņš nevēlas, ka, ka kaut viens pazust, bet lai viss nāk pie patiesības atziņas. Mēs to zinām. Taču viņš arī brīdina, viņš saka, ir jābūt augļiem, tiem neizbēgam ir jābūt. Un tie, kuri mēs sakam, es domāju, ka man ir augļi, tad ziniet, ļoti labi, slavu Dievam. Viņš mūs katru iztīrīs, lai mēs jau vairāk augļus nestu. Tas process ir, vai nu uz vienu pusi, vai nu tā izskatās. Bet paldies Dievam, ka mums vēl ir laiks. Paldies Dievam, ka šodien ir laiks arī sevi paskatīties šajā laika griezumā. Dievs, kur ir mani augļi? Ne jau tu esi vainīgs Dievs, bet es sev prasu, kur ir mani augļi. Un tas ir tikai labi un pareizi. Tātad, atšķisim otrā Pētera 1, 5 līdz 11. Otrā Pētera vēstule, pirmā nodaļa no 5. līdz 11. pantam. Un tur stāv rakstīts šādi. Tāpēc pielieciet visas pūles un pārādiet savā ticībā tikumu, Bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu kungi Jēzus Kristus atziņā. Bet kam to nav, tas ir akls un stulps un ir aizmirsts, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana – jo stipri paliek, jo to darīdam jūs nekad neklupsit. Uz kādiem augļiem, kuri parādās pie cilvēkiem, pie, kur parādās pie viņu bērniem. Ja, mēs redzam šo tikumu, šo atziņu, atturību, pacietību, dievbību, brālību, mīlestību. Mēs varam turpināt to lēnprātību, pazemību. Mēs, mēs varam turpināt šīs lietas, tāpat miers, ja, prieks ka viņam, viņam ir kaut kur jāparādas. Un šie nav vienīgie augļi. Mēs zinām arī par tiem, par tiem praktiskajiem, par praktisku līdzjušanu, par praktisku palīdzību, par klātbūšanu. Un, eh, un interesanti, ka tai pēdējā pantā, 11. pantā, tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu kungu un pestītāju valstībā. Tā interesanti, viņš, viņš varētu teikt tā, uh, Tas lielā mērā veicinās jūsu glābšanu. Tātad dariet šo, un jūs, iespējams, tiksiet, nu visdrīzāk tiksiet glābti. Un, bet es ticu, ka tas ir ļoti pamatot. Jo ziniet, šajās lietās, ko viņš uzskaita, dievbību, atturību, tikumu, atziņu, tas mums neļaus pacelties pār pa mēru, pār pa nolikto. Un tas arī mūs turēs visu laiku šai bībā, šai ticībā, un mēs zinām, ka tas arī ir tas, kas uzvar šo pasauli ticība ir tā, kas ir uzvarējusi. Un šajā laikā mums tas ir vajadzīgs. Ir vēl kāds, kāds vārds, kas saistīts ar šo laiku, un tas ir vēlāk. Es dzirdējuši vēlāk. Tas ir tāds labs vārds, kā jums liekas, vai, vai tāds pārdomu vārds, vēlāk. Bet ir cilvēki, kurš saka vēlāk. Un mēs tāpatās, ne, ne reti, varbūt, nu, varbūt reti, bet nu, nav tā, ka mēs neesam teikuši vēlāk. Nu, es taču vēlāk. Vai cilvēks saka, es vēlāk darīšu, es vēlāk domāšu, ticēšu, kalpošu, nesīšu augļus vēlāk. A kā, kā, kā es zinu, ka man vēlāk vispār būs? Kā es zinu? Dieva vārds saka, rītdien ir kā tvaiks – kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist. Tā vienkārši nav mūsu ziņā. Rītdien ir kā tvaiks, mēs to nevaram zināt, tāpēc pateikt vēlāk ir ļoti bīstam. No pieredzes zinu. Arī iespējams esat uh, paši piedzīvojuši, esat piedzīvojuši, noteikti esat. Svētais gars, kad pamudina uz kādām lietām kaut ko darīt vai pateikt. Un mums tā kā uzreiz liekas, tagad nav īstais brīdis, es uzreiz pēc tam, vēlāk un mēs to atliekam, un tik kā mēs to atliekam, mēs to esam atlikuši uz visu laiku. Tas neatgriežas. Mēs bieži palaižam garām lietas, ja mēs pasakam vēlāk. Bet vēlāk vispār nav mūsu ziņā. Tas nav mūsu. Kāpēc mums liekas arī, ka vēlāk būs vieglāk? No savas dzīves zinu, saistībā ar to, ka nepaliek vienkāršāk. Bērndārs, skaisti, Šodien sakot, skaisti, bērns vispār ne par ko nerūpējās. Viņš sāģēja, pabaro, aizved, viņš tur pamācās, paspēlējās, atved atpakaļ. Skaisti. Pēc tam skola. Paliek vieglāk? Jāmācās, oj, oj, oj, jāmācās. Nu labi, jāmācās. Nu nav jau tikko traki, bet mācamies. Mācās, bērns jau mācās, iet skolā, pamatskolā, vidusskolā. Fuh, vieglāk nepaliek treniņu, vēl kas nezinu, nāk klāt. Labi. Pēc tam kas? Augstskola? Ā, kas nekaitē skolā? Bērndars vispār saldais ēdiens. Nu tā, padomājiet, vieglāk, ne, nu, priekš sevis es to saku, <laughs> vieglāk nepalika praktiskā ziņā. Tikai palika vairāk un vairāk kādas lietas. Un tas pats turpinās. Augstskola, kam darbs, kam ģimene, kam vēl pienākumi. Vieglāk nepaliek. Kur mēs atliekam vēl vēlāk? Kur es varu teikt sev, es vēlāk kaut ko darīšu? Jo tad būs vairāk laika, jo tad būs mazāk ko darīt. Diez vai, diez vai tā būs. Salman pamācībās 3.28 teikts. Salman pamācības 3.28 saka, nesaka savam tuvākam, ej un nāc, rīt es tev došu. Jo tev taču ir ko dot tagad. Arī tas pats, nu nesaka vēlāk es tev došu, nu vēlāk. Vēlāk varbūt par vēlu vēlāk var arī nebūt vairs laika. Tāpēc mums ir ko dot arī tagad. Mums ir katram dot šis laiks, lai nesot augļus arī tajā dalītos. Mums ir ko dot tagad. Ja Dievs saka, nesaka, ej un nāc. Nesaka savam tokam, ej un nāc, rīt es tev došu. Tev taču ir ko dot tagad. Jā, tiešām, lai Dievs dod mums katram pārbaudīt savu laiku, savu ikdienu, jo tā dāvana, mums viņa ir, mēs viņu lietojam, mēs viņu neizbēgam lietojam. Visās mūsu dzīves sfērās mēs viņu vieto, lietojam un, lai Dievs dod, ka tiešām tā ir svētā gara vadība, ka mēs dzīvojam svētā garā. Jo tad, kad mēs to saprotam arī, ka tā ir Dieva dāvana, Tad vairs nav atrunas, man nav laika. Ja? Nav laiks lūgt, nav laiks lasīt, nav laiks kalpot, nav laika nest augļus. Un ir vēl kāda vēl dziļāk bedra, kurā mēs varam iekrist, kas ir miegs. Un romiešiem 11, 13, 11 Romiešiem 13.11. stāv rakstīts, to dariet, saprastam šo laiku, ka jums pienāksi stunda celties no miega, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvam ticīgi. Lai Dievs do, ka mēs neieslīgstam tādā miegā, domādam, ka viss jau ir kārtībā. Bet es ticu, ka tāpēc jau vien Dievs ir devis šo laiku, lai mēs paskatītos un novērtētu, lai mēs, jo augļi jau nav neredzami. Tie augļi, kas pie mums katra ir, un viņi ir – Viņa neizbēgam ir. Vai vieni, vai otri, viņi ir. Mums tikai ir uz viņiem jāskatās un jābūt atklātiem par to. Tad, nu, lai Dievs do, ka mēs, ja arī guļam, lai mostamies, jo tiešām tā stunda, tas laiks ir īs. Dievs saka vēl vairāk, šīs dienas ir ļaunas. Tad, nu, mostamies augšā un esam nomodā. Piekrītat? labi. Jo ziniet, kas ir? Ne visiem Dievs pieliks klāt 15 gadus kā ķēniņam Hiskijam, ja? kuram Dievs pateica, sataisies, sakārto savas lietas, tu, tavu dzīve ir galā. Taču Dievs apžēlojās. Hiskija lūdza, gavēja, viņš, viņš vienkārši vērsās pie Dieva, viņš, un Dievs saka, labi, viņš pieliek klāt 15 gadus. Ne visiem priekš mums Dievs apturēs sauli, kā, kā, kā, kā kaujā. Es neminēšu, kurā kaujā. <laughs> Bet Dievs apstādina sauli. Viņš saka, sauli paliec tur, mēnesis paliec arī savā vietā. Līdz viss bija izdarīts. Ne visiem, ne, ne priekš visiem Dievs apstādinās laiku kā tādu, ja? Nu, lūk, šis laiks ir ļoti dārgs. Viņš ir ļoti dārgs. Viņš nav vairs tik daudz, kā bija Ādamam un Ievai, vai kā pat uh, Noasam, ja, vēl pēdējiem, kur dzīvoja ilgi. Taču viņš ir ļoti dārgs. Ko eģiptieši darīja ar Izraēlu tautu, kad viņi bija Eģiptē? Ko darīja Izraels, kad bija Eģiptē pakļauts, vergoja? Viņi vienkārši viņiem vēl vairāk uzgrūda. Viņi izrēlieši sāka domāt, sāka celt savus galvus uz augšu, sāka meklēt, un viņš, viņš saprata, nebūs labi. Un ko viņi darīja? Viņi paņēma viņam nost laiku. Viņi uzlika viņam vēl grūtāks darbus. Arī mums šodien, mēs taču strādājam, un tas viss ir pareizi. Mēs strādājam, mēs kalpojam, mēs, mums ir hobiji, mums ir ģimenes. Tas viss ir pareizi, un tas viss ir labi. Dievs to tā ir sakārtojis. Bet palielam tas laiks, kā viņš tad mums ir piepildīts? Tajā visā, ko nu mēs pieminējām, visu šīs lietas, vai tajā mēs esam kā tie, ko Dievs mums, kā Dievs mums ir radījis un paredzējis? Man tas šķiet ļoti interesanti vēl pārādāmām. Jo tiešām Dieva vārds mums brīdina, nāks tikai, nāks grūtāki laiki. Nāks grūtāki laiki. Un mums jābūt gataviem. Mums jābūt gataviem. Ja tagad mums jau ir grūti, tad mums ir jāstiprinās. Jo vieglāk nebūs. Dievvārds saka, vieglāk nebūs. Mums ir jābūt gataviem, ka būs grūtāk. Salmāns mācītājs, pēc visu nu gudrā, ko viņš bija teicis, ja, mēs zinām, ka Salmāns mācītājs bija gudrākais, ja, no cilvēkiem tā tiek rakstīts pareizi, Viņš saka 12. nodaļā, 13. 14. pantā, gala iznākums no visa ir šāds. Ja viņš bija aprakstījis visu dzīvi, visu, ko viņš meklēja, viņš bija rakstījis visam savs laiks, savs laiks piedzimt, savs laiks nomirt, savs laiks nokaut, savs laiks dzemdēt, savs laiks vienam otram, visam savs laiks un, un par visām niecībām un par visu, kas nu vien ir zem saules, viņš uzrakstīja. Un beigās tad nu viņš saka, gala iznākums no viss ir šāds. Bīsties Dieva, un turi viņu baušļus. Jo tas pienāks katram cilvēkam. Jo Dievs tai tiesā, kas nāks par visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo. Vai tas bijis, būtu bijis labs vai ļauns. Vēl ir laiks. Slāv Dievam, šodien vēl ir laiks. Un ja Dievs dos, arī rītā viņš būs. Arī mums katram. Taču kā mēs to lietojam? Kas no tā sanāk no šiem uh, gadiem, kurus mēs nenoguļam, bet kurus mēs esam nomodā, no šīm mūsu aktivitātēm, no visa, kas ir, vai tas ir piepildīts ar to, ko Dievs vēlas, vai tiešām, vai mēs to tur atrodam. Pārbaudīsim katrs sevi, pamudināsim arī tos, tos kas ir blakus, lai tiešām viņš neatrod mūsu kādu aizmigušas, bet nomodā. Laiks ir šeit uz zemes. Piekrita, debesīs tā nebūs. Debesīs tā nebūs. Uz zemes ir jānes augļi, debesīs nebūs <laughs> vajadzība to, to darīt. Ja? Šeit, kamēr mēs esam laikā, mums ir jāapstāv kārdināšanās, ja? jāizdara izvēles. Debesīs par to jautājumu vispār nebūs. Tur mēs skatīsim viņu vaigu vaigā, mēs dzīvosim viņu priekšā. Visā godībā mēs viņu redzēsim. Uz zemes ir jāklaus Dievam, Dievu vārdam, ja? Debesīs jautājumu par to nebūs. Ziniet, brīnišķīga šī dāvana. Šis laiks ir brīnišķīgs. Un tas tikai katram no mums ir par tādu atgādinājumu un iedrošinājumu, ka šis laiks, kas ir dāvana, brīnišķīga dāvana no Dieva, to pareizi lietojot, mēs nesīsim augļus. Laiks ir brīnišķīga dāvana. Lietosim to pareizi. Un... Es vēlos, ka mēs Paņemsim kāds pāris minūtes. Es aicinu, ja jūs, ja jūs man piekrītat, jūs pievienojaties, ka jūs varat aizvērt acis vienkārši, būt Dievu priekšā un, un pārdomāt savu ikdienu. Dievs, kur es lieku savu laiku? Kā tas ir piepildīts? Dievs, kas notiek ar tiem augļiem, kur, kur, par kuriem tu runā? Vai tie arī pie manis parādās? Un ja nē, ja es esmu gulējis, Dievs pamodina man. Palīdz, ka šo laiku es vēl tagad varu izmantot. paņemsim pāris minūtes un lūksim. Paldies, Dievs, ka Tu esi labs un ka Tu saviem bērniem dod labas lietas. Kungs, un mēs, kungs, lūdzam, lai Tu esi žēlīgs tās. Lai Tu, kungs, ar savu gāru tiešām mūs katru izgaismo un, un atklāja visas lietas tās. Ka mēs varam izvērtēt, kungs, to, kāds ir mūsu šis laiks tās. Kā mēs esam nesuši augļus, kungs, kā mēs esam dzīvojuši, kungs, līdz šim, jo Dievs šis laiks ir īsts, kungs, šīs dienas ir ļauns, un debes tēvs mēs, kungs, lūdzam, ka mēs tajās pastāvām, Dievs. Kungs, mēs lūdzam Tavu vadību, svētais gars, mēs lūdzam, ka esam no Tevis piepildīti, lai varam ar spēku un ar drosmi iet tālāk. Kungs, ka šo laiku mēs izmantojam gudri, kungs. Debes tās pēc Tava prāta, Dievs kungs, ka mūsu dzīvēs parādās augļi, kungs, kas nes godu un slavu Tev, kungs, debes Tēvs, jo Tu vien esi tā cienīgs. Dievs, paldies Tev par šodienu. Paldies, Dievs, kungs, ka Tu to dod mums, un Tēvs, ja Tu būs žēlīgs, Tu arī dos mums rītdien, kungs, vēl, un Tēvs palīdz, kungs, ka mēs savā sirdī, savos prātos varam pārdomāt, ka tā ir brīnišķīga dāvana, ko mums vajag lietot labi un pareizi, kungs. Un šodien, nevēlāk, kungs, ka nav par vēlu, debes tās, bet šodien un tagad. Dievs, paldies, ka Tu esi līdzās ar mums. Paldies, Dievs, ka Tu vienmēr esi, kungs. Paldies, Tēvs. Viss gods un slāva Tev vienīgam, kungs. Jēzu, Tavā vārdā pasakājies. Amen. Sveici, ka mēs vēl varam piecelties un ar kādu dziesmu dziedāt un... Thank you. labāk esmu, jo vairāk mīlu pie tavām kājām būt, ņem to, ko pasniedz man tu, tur atgūt elpu atdusājus tavu sirdī. Šī mīlestība ir daudzreiz dziļākā, sirds mieru tevī rotas mani pārsteidz. Jo vairāk tiecos, jo tuvāk es jo tuvāk esmu, jo vairāk mīlu, jo vairāk tiecos, jo tuvāk esmu. Jo tuvāk esmu, jo vairāk mīlu. Pie tavām kājām būt ņem to, ko pasniedz man tu, tur atgūt telpu atusājus tavu sirdī. Šī mīlestībā ir daudzreiz dziļākā, Sirds mieru tevī rotas mani pārsteidz, pie tavām kājām būt, ņem to, ko pasniedz man tu. Tur atgūt elpu atusājus tavu sirdī, šī mīlestībā ir daudzreiz dziļākā. Sirds mieru tev ir, tas mani pārsteidz. So. jo tuvāk esmu. Jo tuvāk esmu, jo vairāk mīlu. Pie tavām kājām būt ņem to, ko pasniedz man tu. Tur atgūt elpotu sājus tavu sirdī. Šī mīlestība ir daudzreiz dziļākā, sirds mieru tev īro, tas mani pārsteidz, pie tavām kājām būt, ņem to, ko pasniedz man tu, tur atgūt elpotu sājus tavu sirdī. Šī mīlestība ir ir daudzreiz dziļākā. Sirds miera tev ir, tas mani pārsteidz. Paldies Dievam par šodienas vārdu, paldies Gatim par to, ka viņš paklausīja Dievu. Mums ir viens jubilārs, un viņam vārds ir Mārtiņš. Mārtiņ, Mārtiņ. nāc no spriekš, mēs tev gribam apsveikt. Jā, <laughs> jā, Mārtiņ.